كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي من كمال المعز والأفرة ياتي سن عز رزي سناغي ياتي سن سانما كويا إمام دكلي طيسا سويو ديتسو ودخل جنته وهو ظالم لنفسه يون وجهه وجه سويا برتوه أبرما سبي بيج بيو نبرا ويدا تا نبرا ويدا شم كفر وشيركم قال ما zunu ان tebide هذه jebeta. Pored toga što je imao i što je bio nezahvalan, on kaže, mislim da ovo nikad neće nestati. Pa je pomislio da je dunjalog vječan, a zaboravio na ahiret. I on provocirao ga svoga prijatelja, pa mu kaže, ma zunu sa'ata qa'imatan wa la ruditu ila rabbi li ajdan ne hajda minha mun kaleba. I kaj mislim da suni dan nikad neće doći kufri za kufra, oholi za oholost i ovdje pokazuje da ga je metak odveo u šta? Totalni kufru da je negirao proživljenje, negirao sudnji dan. A ako, kaže, bude, ako kaže, volero de ila arabi, ako budem vraćan svom gospodaru, leđdenne hajran min hamun kaleba, naći tam svako dobro. Međutim, mi znamo da je nemoguće čovjek ima, a da iz svog imetka nije je obavezan da izdvoji, kao iz, dakle, mimo farza, dužan je da izdvoji ono što nametni imam vladan muslimanom kroz čaj potri i tako dalje. Međutim, on se, dakle, objesno ponio prema, onaj, prema onome što mu je dato, pa ga je Allah subhanahu ta'ala kaznio onaj, time što mu je oduzeo sve. Međutim, kako musliman odgovara, dakle, potpuno smireno, ne onaj, da se raspravlja, ne da mu je žao što ovaj ima, ovaj nema, nego on zna zašto je utrošio svoj metak, Pa kaže, e keferte bi, ovo je u havele, pa opet sam, oni su njem tako lijepo, dvoje polako. E keferte bi ladi hanaka ha min turabin, thume minututin, thume se ovak Zar ti, kaže, ne vjeruješ onoga koji te stvorio od prašne, zatim od ugruška, zatim od tebe, dakle, stvorio čovjeka. Što znači, tvoja osnova je ništa. Ono čime se ti hvališ, mnogo je veće od tebe. A nekam onomu što, dakle, što ćeš da izgubiš. Kaže, lakinna, huvallahu rabbi. Ali ne, on je, kaže, Allah moj gospodar. Sasvim suprotno, Allah je moj gospodar. Wala ušiku bihi, wala ušiku bi rabbi ahada. I svome gospodar ne pripusuje nikoga suprotno. Totalna suprotnost. Kaže, وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ Da si ti, kaže, Bog dok nas ušao, ne bude dato nešto od ovoga, dakle, svijeta, ljepote i tako dalje, od onoga što uživa, onaj, radi beričeta koji preziva, treba da kaže, maša Allah, te barak Allah, te barak Rahman, da bi zaštitio svoj imetak. La quvvete illa billah. Nema snage niko osim Allaha, što znači i onaj koji ti je dao, može ti oduzeti, onaj koji je tebi dao, može dati i mene. Kaže, فَعَسَ رَبِّي أَنْ يُؤْتِينِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا Kaže, moguće je da mi Allah dadne bolje od tvojih vrtova. A da na tvoj, kaže, pošalje husbane mine sema, husban je užarani tornado, vjetar, dakle tornado onaj sa vatrom, koji će sve, dakle, da spali. Kaže, fetusbeha saiden zelaka i da ostane kaj tvoje vrtove ništa na njima da nema, zelak, to jest da se može, ledine, da se možeš klizat po njima. A u jusbeha mauha gaura, ili da ti voda, kaže, ode u dubine zemlje to što se dobio vrt, odnosno vrtovima rijeka i potoke, mogu da odu u dubinu zemlji. Felen te satija lehu taleba. I ti nećeš moći dakle, da ga da pronađeš. U kojoj Kuvajtu je bila jedna akcija <clears throat> u toku Ramazana gdje su skupljali, ja se ne mogu sjetiti, mislim da je 5 milijuna kuvajskih dinara, milijon, mislim da je 5 milijuna, da se u Africi, dakle u afričkim zemljama, iskopa hiljad bunareva. I kadrom sam se ja sreo sa tim čovjekom koji je vodi akciju, sreo sam se sa njim, on pita šta ima u Bosni da se radi sličnih akcija. Ona, ja kažem, kod nas se rijetko bunarevi kopaju, rijetko je to potrebno. Uglavnom, većinom sva naselja imaju onaj svoj vod, osim onoga koji je dakle, negdje udaljen od naselja, pa on mora da ima svoj izvor i svoj bunar. Pita mene koliko kopate vi u Bosni. Reko, zavisi, kopamo 3, 5, 7, 10 metara. Rekao, rijetko, kada sam čuo da više od 10 metara. Moguće, ali rijetko. I on se smije. Kaže, mi u Africi kopamo 200 metara. I to kaže ako nađemo. Ja sam onoga zamislim se, rekao, la ilaha illallah, znači, znači 200 metara. Kad ovako pogledaš u daljinu, puno je 200 metara. Kad vidiš pred veliku munaru, visoka munara, kaj, koliko kaj 42 metra, kaže maša les, visoka munara. A zamislite, pit monara u zemlji treba, one, pomozite mi reći, one svrdle gura tu zemlji, tako da je veliki problem. Plus kad se to probije, treba taj dio, dakle taj kanal, zaštiti da se ne ponovo ta voda ne zaspije, pa se mora cijevi pruš, pa svašta nešto. Dakle, puno posla ja razmišljam, kad sam čitao ovaj, onaj ajet, e, prisjetim se tog njihovog stanja i prisjetim naših stanja. Koliko smo mi nezahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala i koliko mi trošimo vodu. Kad otvorimo česmu, samo nek, neki, neki ima, bit će, fik će da, da, obe, da obezbijedi. Međutim, čovjek treba biti zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na svakom, dakle, svakom nimetu. Wahita bi thamari Kaže pa mu Allah subhanahu wa ta'ala uništio sve plodove. <clears throat> Pogodilo ga ono što, što ga vjernik opominjao. فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها pa on kaže poče udarati rukama i u kalbu jede ih dakle ovako otrisa sam se sam se sebe onaj lišava ala man faqa fiha zbog onoga što je on utrošio na te vrtove wa hiya khawiyatun ala urushiha a ono, kaže, onako oronulo, polomljeno, dakle, satrano na onim svojim, uh, e, e, pomoćte već, stablima, dakle, nema nikakvog grana, nema lišća, nema plodova. <clears throat> Onda on reče, <clears throat> ja lejteni le mušek bi rabbi jahada. Kaže, da Bog da mi nisam pripisivao svome gospodaru druga. Volem tako lehu fijetu njom surunehu min dunila. Nije bila skupina koja će ga pomoći mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Oma kane muntasira niti je on sam sebi mogu pomoći. Dakle, ova priča sama po sebi. <clears throat> Prvo, da čovjek ne može se u totalnosti posvetiti Dunjaluku. Iako se posvećuje Ahiretu, ne zaboravlja udiju u Dunjaluku. Ako se posvećuje Dunjaluku, ne zaboravlja svoj udiju u Ahiretu, jeste da će biti njegov povrat onaj Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim, onaj ko želi da troši na Allahom subhanahu wa ta'ala puta, Allah će mu subhanahu wa ta'ala dati na ovome i na onome, ako ne na ovome, da ćemo na onome svi, da će, Allah će mu svona tela zamijeniti. Onaj ko misli da će se da sebi zagarantovati svojim potomcima nešto na ovom svijetu, nek zna da neće. Nek zna da neće. Svakom Allah smo natjela propisao od kadere na fakih šta, šta će mu doći, šta će, šta će imati. Puno ljudi, dakle, misli, ja ću svoje djece da napravim, ja ću... Omer ibn Abdelaziz, kad je umro, i da sebe je ostavio 12 djeci danes su 12 radijaci. I na samrti, kada je pisao Vasijet, rekao je da se sva imovina podijeli da djeci ne ostala ništa. Nije im ostavio ni dugove, a nije im ostavio ni metak. A bio halifa. Kažu uh, istoričari, dakle, pisti siri, da su njegova djeca tako bila odgojena, da su njihovi metak kasnije lopatama zlato nosili. Sjekirama komade zlata sjekli, krampama kidali zlato. Jer je svoj djec naučio čemu? Po božnosti, subtilnosti, normalno poštenje. A ne mogu da sjetim, je Melik ibn Marwan ili drugi halifa koji je svojoj djeci ostavio svakom milion zlatnika. Kaže, ubrzo nakon njegove smrti, nisam siguran koji je halifa, ne mogu se sjetiti. Kaže, ubrzo njego, nakon njegove smrti vidjena su njegova djeca na ulicama kako prose i poderane. A milion zlatnika, sam ti milion zlatnika to zukati. Sad ti to pretvori, ona je u lomčancu i tako. Dakle, vidjeni su na ulicama kako poderani prosi. Što znači, nećeš ti njemu obezbijediti metkom, nego ćeš obezbijediti ime takvalukom, da ga podučiš takvalukom, da ga podučiš Allahom i sunata knjigi, da ga podučiš, knjizi, da ga podučiš po božnosti, da ga podučiš po poštenju, istinu ljubivost, tako da je, i da normalno sam stječe da radi onaj u svom životu. Također jedna od lekcija koja se uzma iz ovih dakle, ajta jeste da kajanje nakon što dakle, sve se završi neće pomoći ni onome koji se kaji, ni za ono za što se kaji. Njegove vrtove nisu mogli biti vraćeni, a niti on moj sebi mogao više pomoći. Zatim im Ketir navodi drugu priču pa kaže priča o vlasnicima dženeckih bašči, odnosno e, i vrtova. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna belavnahum kema belavna ashaba al dženneti idh aksamu le asremunneha musbihin. Mi smo ih iskušali, dakle iskušali smo kurešije kao što smo iskušali vlasnike vrta. Idh aksamu le asremunneha musbihin. Kaže, kad se zaklijeli da će oni poranti, i totalno iskoristi svoje vrtove. Naime, ova priča, Ibn Kathir eh, je spomnio kad smo radili tefsir, kaže ova priča se odnosila na skupinu dakle, eh, mladića koji su naslijedili vrtove svog oca, a on je naviku da kada se ubiru plodovi, da toga dana, ali tih dana dolazi sirotnja i on im podijeli dobar dio tih plodova, a ostatak je koristio za sebe ili jedan dio bi koristio da je ponovo te vrtove obnovio. Međutim, nakon njegove smrti, kad su oni naslijedili te vrtove, oni su se zakljeli, dakle, tako nam Allaha, kaže, neće niko tamo ući, pa kažu, uola je stathnun. I nikoga nisu izostavili. Dakle, nisu izostavili nikoga da mu dali, nego samo za sebe, to jeste pohleba. Fatafe aleha taifu mir rabbike vahum naifun. Kaže, pa je noć dok su oni spavali, pogodila je, pogodio je također vjetar, odnosno, kako mi to rekli, nevrijeme, odnosno, urakan. Fa asbahat kasarim. Pa je osvanuo vrt Sarin, totalno uništen, polomljen, spržen, spaljen, nestao. Fetenade u musbihin enigdu ala harfikum in kuntum sarimin. Pa se on ujutru počeše buti jedni drugi pozvati, hajte požurte, ako ste već sarim, dakle ako ste odluku donijeli, da idemo već tamo u svoje bašče. Fantalaku wa hum yatakhafatun pa su krenuli bojeći se da neko se osiromaha neće pojaviti. Sam se stalni strah da neće morati nekom nešto ne uzbilahi dati. Ella yadkhulanna al-yawma alaykum miskin. Da kaže ne bi neko mimo vas od sirotinji ušao u vaše baš da ne bi uzeo šta od tih plodova što su bili naviknuti. Wa ghadaw wala hardin qadirin falamma rauha qalu inna la dha'alun. I oni kaže dođoše u te svoje bašče qadirin spremni. Dakle ponijeli su opremu, oni su već bili spremni, ono puni snage, puni želje da da sve to uzmu. فلما راوها قالوا انا لضالون كسو فيديو ريكوش mi smo زلوتا دك ني اسمو سوي باشو دا препознају بل نحن محرومون други рече не него је нама ускраћено а трећи трећи рече قال اوساتهم الم اقول لكم لولا تسبحون زر вам нисам рекао да зикри то јесте Аллаха величате قالوا سبحان سبحان ربنا انا كنا ظالمين рекоше нека је величан наш господар ми смо заиста неправду учинили فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون и они једни други почеши ružiti, to jeste zbog čega su se oko toga dogovorili. Odnosno, zašto su pristali na takav dogovor? Kalu ja vajlena inna kunna tagim. Teško nama, zaista smo prešli granice. Asa rabuna yubdinana hajran minha inna ila rabina ragibun. Nadamo se da će nam naš gospodar zamijeniti bolje od ovoga vrta. Mi se kaže inna ila rabina ragibun, mi se uznamo svoga gospodara. Kedal kila thab. Tako isto se kaznom. Wa ala thabu la ahiret ekber, lau kanu ja'lamun a hiretska kazna je gora da su oni znali. Ista priča ova i ona prijezvana zbog pohlepe i želje za onaj imetkom i da se ne, ne udijeli onima kojima treba da se udijeli, Allah subhanahu wa ta'ala iskušao pa je uskratio. I ovaj primjer Allah subhanahu wa ta'ala naveo u Kurešijama, to jeste živite u blagodatima, poslao sam vam poslanika, poslao sam vam objavu, a vi pored toga ne želite, ne želite niti da on uspije, niti da drugi ljudi saznaju za istinu nego želite samo da bude za vas kao što su imali nijet sa samom Mekom da iskorištavaju Meku, Kaabu i to mi slično. Zatim Ibn Kathir spominje sljedeću priču, kaže وَسَلُهُمْ عَنِ الْقَرَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذِ يَعُدُّونَ فِي سَبْتِ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ Stanovnici Ejle od jevreja, dakle na primoru su živjeli, pa kaže Allah te baraka upitaju stanovnicima naselja pored mora, kada su se uh, kad su praznovali subotom, to jeste nisu ništa radili. Dakle, subota je bila kod njih sveta, da nisu ni trgovali, ni obrađivali, niti lovili, ništa nisu radili. Pa i Allah subhanahu ta'ala iskušao, a ribe se navikle, da jedino subotom, taj prirodni sat koji je Allah subhanahu ta'ala instinktivno u životnjama, da jedino subotom dođu na obale i da budu u mnoštvu, a kada dođe nedjelja, one odu duboko umore i oni ne imaju ništa od toga. Kažu, u onaj, ne, podavno sam nekad čitao, kaže da su im ribe izlazile iz vode i gledale ih i vraćale se u vodu da, da su ih provocirale. Ulaj esbitune, u jeome laj esbitune la tajetim, ke dalike ne bluhom bima kanu jef sukun, tako smo i mi iskušali zbog njihovih griha. Šta su najmanje radili? Oni su griješili u subotu, jer su uzeli subotu kao svoj praznik, da neće rada, neće ništa, onaj, e, ničim se neće baviti, samo i badetom i odmorom. Pa su bacali mreže i udice petak. Kopali bi kanale da kada plima onaj donese ribe, uđu unutra u te kanale, uđu u te uvale, kad se povuče oseka, ribe ostalo ne mogu da idu u more. I koristili su različite spletke da bi zadržali ribe sebi za nedjelju. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pa smo iskušali zbog njihovih grijeha. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمٍ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا I kada reče, rekoše neki od njih drugoj skupini, zašto vi njih opominjete? Dakle, imate grešnike, imate one koji to nisu radili, ali su samo šutili, imate one koji su naređivali dobro i sprečavali zlo. I onda ovi koji nisu griješili, niti su htjeli da sprečavaju onaj zlo, ni da ne živi dobro, rekoše ovima, zašto vi kad njih opominjete kad znate da će Allah subhanahu wa ta'ala uništiti ili će ih žestokom kaznom kazniti? Qalu ma'adiretan ila rabbikum. Kaže samo zbog opravdanja pred vašim gospodarem. I to je suština davi. Suština davi nije da ti neko natiraš u vjeru. Jer ne može, ne može svako biti ono na čemu si ti. Ne može ako je Allah subhanahu ta'ala tebe izdvojio, Allah te uputio, Allah te istakao, Allah te počastio i tako dalje, nekom je to uskratio i ne možeš ti tu ljubomoru za vjeru da silom preneseš na nekog drugoga. Da bi svi ljudi bili u tvom društvu, u tvom uživljenju poput tebe. To je nemoguće. Jer je poslanik sallallahu alaihi sallam nije mu bilo naređeno niti da ih dakle, prisili u vjeru, nego je bilo naređeno šta? Da dostavi davu. I to je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam radio da su nevjernici u njegovom okruženju ostali nakon njega, mi znamo, dakle, i osvajanje Omera, odnosno Ebu Bekra, osvajanje Omera, osvajanje, dakle, poslije halifa Osmana radi Lanhu, onaj, znamo da su nevjernici žili u njegovom okruženju i sami munafici su bili dokaz da nikoga ne možeš u vjeru natjerati. I nisi za to zadužen. Kalu me adirati na rabbikum u la'allahum jettehun i možda ne bi on se počeli bojati Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer dava u dava, dava u suštini jeste ustrajnost, da čovjek ne, ne, ne posustane i da ne odustane. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون A kada su oni zaboravili ono sa čime su bili upominjani, ne su ovdje, dakle, kad su ne, u onaj, zanemarili opomenu. Nisu oni zaboravili, su i njih stalno opominjali, nego su zanemarili njihovu opomenu. Enđejna ladhina jenhevna ani su. Mi smo spasli one koji sprečavaju zlo. Ovo je također jedan od pokazatelja da onaj ko naređuje dobro sprečava zlo, da je on taj koji će biti spašena skupina. Isto kao što poznatom, vama dobro poznatom hadisu, kad je Allah te barak tela poslao Elka Džibrila da uništi jedno naselje pa kaže ja rab ima u njem čovjek koji non stop badati. Kaže vas smrtala, fa bihi febda. Sa njim kaže počni, Kaže, jer nije naređivao do, onaj, dobro, niti sprečavao zlo, nego je pustio i faktički se zadovoljio sa tim njihovim zlom. Nije čak ni svojim srcem, dakle, onaj je prikorio, da bi se izdvojio od njih, nego je sa njima živio i uživao. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Pa smo, kaže, žestokom kaznom kaznali oni koji su grijesima ustrajavali. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُ عَنْ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ kad su se uzoholili u onim našim naredbama ili zabranama, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo im rekli, postanite majmuni prezrani. Kaže Ibn Ketir, Allah subhanahu wa ta'ala je iskušao, kaže jedne noći kad su se zatvorili u svoje kuće, sutradan niko iz svojih kuća nije izašao. Pa su rekli, ona familija koja je znala, da svako svoju familiju obiđe, jer se nešto desilo, niko ne izlazi iz svojih avlija, kaže pa su pogledali preko ograda, a ono u avlijama majmuni i svinje. Pa je Allah subhanahu wa ta'la pretvorio majmune i svinje. Kaže, tije skupine ljudi koji je Allah subhanahu wa ta'la pretvorio majmune i svinje, omladna je bila pretvorena majmune, a starci su bili pretvoreni u, sinje, u svinje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u drugom ajetu u suri Bekare وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسَعِينَ Vi znate za one koji su se ogriješili u, sub, u, sub, o subotu. Pa smo rekli postanite majmuni prezreni. فَجَعَلْنَاهَا نَكَانَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُعِذَةً الْمُتَّقِينَ Pa smo, kaže, učinili tu kaznu za one koji su bili i oni koji će kasnije doći onaj da bude opomena za bogobojazne. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nisa أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت ili da ih prokunimo kao što smo prokleli oni koji su griješili u subotu. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا Ibn Abbas radijallahu anhu kaže ni jedan taj mesh, taj koga Allah subhanahu wa ta'ala pretvori u nešto, neće ostati više od tri dana i oni kao takvi kažnjeni ne mogu imati potomstvo i oni ne ostaju. Naime, svi su izumrli i niko od njih nije, osto niko nije onaj preživio. Drugi kažu da se radilo sa tri skupine, ona koja je naređivala, ona koja je šutila, ona koja se ogriješila. Pa kaže ona koja dakle šutla da su oni kažem sa njima, međutim ispravni mišljenje Ibn Kathir kaže da su oni bili spašeni jer oni nisu imali udjela u grijehu iako su prešutali. Zatim postoji također mišljenje da se ovdje nije desilo izmjeni stvaranja, nego da je Allah subhanahu wa ta'ala njihova srca učinio, međutim Ibn Ketir kaže ovo nije tačno zato što Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu koristi direktne nazive i direktni naziv, odnosno direktni ajet, direktni riječ ukazuju na potpuno značenje. Nakon toga Ibn Kathir spominje priču o Lukmanu. وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ نَيْشْكُرِ اللَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسِ I kada smo Lukmanu podarili mudrost, onaj koji je zahvalan, zahvalan Allahu, on zahvalan je radi sebe, a وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهِ غَنِيٌ حَمِيدٌ Onaj ko se uzohval, odnosno ko postane nevjernikom, Allah je uistinu neovisan i hvale vrijedan. Lukman ibn Anqa ibn Sedun kaže Suhejli, bio je crnac od stanovnika Ejlej. Ibn Ketir kaže, bio je dobar čovjek poznat po ibadetu i poznat po tome što je od njegove riječi samo izlazila mudrost, dakle samo je govorio o mudrosti. Neki kažu da je bio kadija u vrijeme Dauda, ali islatu selam. Allah kaže najbolje zna. Ibn Abbas kaže, bio je rob, abesinski rob i po zanimanju bio je tesar. Od Abdullah ibn Zubeira se prenosi, rekao sam Džabir ibn Abdullahu, Šta vi kaj znate o Lukmanu? Kaže, bio je nizak, crnac. U jednoj predaji kaže, bio je istaknut po velikim usnama. Znate kako izgledaju crnci. Ovdje ga opisuje, dakle, sa, sa razlogom ga opisuje. Kaže, Abdurrahman ibn Hermele, jednom prilikom došao je crn čovjek Osejda ibn Musaiba, pa ga je upitao nešto, kaj nemoj se onaj žalostiti što se crn. Najbolja tri čovjeka su bila u istoriji Islama. Bilal, Mehđa, oslobođeni rob od e, Omera, i Lukman, mudri Lukman, bio je crni abesinac velikih usana. Dakle, nije pojenta čega lika, nego je pojenta čistoće, i bog, čistoće srca i bogobojaznosti. Ameš prenosi od Mujahide, kaže, Lukman je bio crni rob, veliki usana, širokih tabana. Dakle, široke tabane, ona imao je dakle, široke, široke ona je stopala. Kada je upitan bio Lukman, neki je čovjek upitao, kaj za ti nisi, kaže, bio rob koji je čuvao narodu stoku. Čuvao si moju stoku. Bio si tu i tu, takav i takav. Kaže, jesam. Kaže, šta te uzdiglo na te stepene? Kaže, istinu sam govorio i šutio sam onome što me se ne tiče. Allah subhanahu wa ta'ala je uzdigao Lukmana sa njegovom mudrošću, dakle podario mu mudrost. Nije bio vjerovjesnik. U nekim predajama stoji da mu je Allah subhanahu wa ta'ala podario, odnosno e, ponudio vjerovjesništvo, ali on nije smio da ponese taj emanet pa je prihvatio da bude mudar čovjek. Od Omera, oslobođenog Afri, kaže, došao je neki čovjek od mudruga Lukmana i kaže, zar ti nisi, kaže, rob od Beninu Hasa? Kaže, jesam. Čuvao si stoku? Kaže, jesam. Kaže, što se tiče moga, moje, mog crnila, to je ono što je vanština. Šta ti se ne sviđa od mene? odnosno čim si ti postigao to, on njega pita čim si postigao to, šta ti se sviđa kod mene, kaže čim si postigao to, to je svoj položaj, kaže bio sam jednostavan prema ljudima. Gledao sam da moja vrata bude u svakome otvorena i obarao sam pogled, čuvao sam svoj jezik, pazio sam šta jedem i šta pijem, čuvao sam svoj polni organ, gledao sam da se bavim samo svojim poslom, ispunjavao sam obaveze častio sam goste, čuvao sam svoje komšije i klonio sam se onoga što me se ne tiče. Ibn Ketir kaže, većina islamskih učenjaka smatra da je bio dakle, mudar čovjek, da je bio evlija, ali da nije bio vjerovjesnikom, jer ga Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu nije tako ni spomenuo. Kada on reče, ja, ja bu neje la tušik bila ina širke la, šir, zulman azim, u hadisu Allahov poslanika sallallahu sallam, dakle, kada su ashabi se prepali uh, od ajeta gdje kaže smo alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulm oni koji budu vjerali u svome imanu ne budu počinili nikakvu nepravdu pa su ashab pomislili da je dakle svaki grijeh nepravda pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeste čuli za riječi mudroga čovjeka kada Allah kaže o sine moj nemoj pripisivati Allahu širka zaista je širk velika nepravda zatim dakle poznate su njegovi savjeti njegovom sinu kaže sine moj ako bude dakle, ta nepravda mithqalu habatin min khardal kao, trn, kao tr, uh, trunčica ili zrno gorušice, fetekun fi sahre, pa se nađe unutra u kamenu, dakle kamen kao cjelina u kamenu, bez otvora, bez rupe, bez pukotine, dakle kamenu, au fi semavat, ili daleko na nebesima, au fil ardi, ili duboko u zemlji, i yati biha Allah, inna Allah latifun khabir Allah će tu nepravdu, dakle, izvesti. Znači, ona zna za nju i on će izvesti. Kaže time je ukazivao svom sinu na onaj opasnost zulma da ga ne činio uh, nekome drugom. Allah subhanahu wa ta'ala kaže i na dan kada postavimo vage pravde, to jeste na sudnjem danu, nikome nepravda neće biti učinjena nikoliko je trun gorušice ili zrno gorušice, mi ćemo i kaže iznijeti wa kefa bina hasibin, a mi smo dovoljni oni koji svode račun. Ja bune yaqim sala. O sine, obavljaj namaz. Nama je opće poznato namaz stup vjere. I ne može se niko pripisati islamu bez namaza. Ja sam to nekad davno govorio ako se sjećate, da jedina stvar koja je danas muslimanima ostala da mogu da vode oni brigu o tome jeste namaz. Bez obzira, bilo mogućnost da imaju namaz u džematu ili tamo gdje ne postoji džamija, ako žive negdje onaj, daleko od, od džamija, da nisu u muslimanskim zemljama gdje su muslimani većina ili gdje nema fakat da klanjaju za sebe, muslimani dakle, imaju još samo namaz. Ako namaz izgubi, izgubili sve. I prvo da će čovjek biti pitan na sudnjem danu i u kaboru, bit će namaz kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem in salahat salaha al-amal kullu ako uspije bude ispravan namaz biće mu ostala djela ispravna zbog toga što namaz odgaja wa amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar naređuje dobro sprečava zlo jer čovjek koliko god da može da utiče u društvu da naredi dobro da spriječi zlo pa makar ako ne može to rukom ako nema vlast onda će to uraditi jezikom ako ne može onda će to uraditi dakle svojim srcem prezreće zlo wasbir ala ma i strbi se zbog onoga što, ono što te pogodi. I kad je bio upitan onaj, o svojim položaj koji je zaslužio, kaže i zato što sam se strpio na nedaćama koje je Allah subhanahu iskušao. Sam je bio iskušan čime? Ljudi ga prozivali zbog čega? Sad sam spomenuo, vraću. Čim se ga spo, ljudi spomenjali? Boja kože. Dakle, bio je time iskušan. Vodrda, kad je rekao nam svome robu, jabne seuda, ovo sine crnki Kaže, Allah poslanik sallallahu alejhi ve slobodi I kaže, na nahrani ga svoje od eh, hrane, daj mu svoje odjeće. Kaže, pa ja bi da dađe god bi krenuo, prvo što ga oslobodi i postao mu je jaran, nije više rob. Kaže, pa što, je, što bi on odjenuo, odjenuo bi njemu. Što bi je on, popolovio bi sa njim. Jer kaže, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle, ja bi da Dakle, taj način razgovora je džahelijetski, to u islamu nema. Inne zalike min azmin umur, to su veličanstvene dakle, stvari. Vala to sajir haddeke li nas, nemoj okretat lice od ljudi. A to jeste od kulture i da drugoga saslušaš i da mu dadneš priliku da kaže ono što misli. Jer nije samo pojenta u životu da ispričaš kaj ja sam sa njemu i stresu. Dobro, izga, puste sam tebi stresi. Što pa da čuješ njegovu stranu. Jer isto ko što ljudi imaju, isto ko što ti imaš jezik, imaju drugi ljudi jezik. Pusti i ne kažu, ako im ne prava da učinjena, izvješće je na, na, na vidjelo. ولا تمشي في الارض مرحا nemoj po zemlji oholo hodati. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čovjek je izašao sa svojom svitom u najljepšoj odjeći, oholo po zemlji hodajući, kad je pa ga Allah natjerao u zemlju, kaže hu je tagalgal fiha ila yawm al -qiyame. Pa se utrobi zemlje u centru zemlje vrti kad je sve do sudnjega dana. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah ne voli svakog onoga koji dakle ima takav ohol hod i onaj koji se hvališe inneke len tahrika l'arda, u len al l'đibale tula. Dakle, na taj način, kako oholo hodaš, nićeš, kaže, zemlju prosjeći, nećeš, kaže, brda srušiti. Inna Allahe la jehebu kule muhtalin fehur, Allah ne voli hvalihavca, oholog hvali, eh, hvali, hvali Kaže Allah subhanahu wa ta'ala opisujući svoje pokone robove, kaže wa ibadu rahmani ladine jemšu ala ardi havna wa idha khatebahumul džahiluna kalu selama. A raho, odnosno, robovi milostivoga su oni koji po zemlji hodaju heun, dakle skrušeno, poniženo. U iza وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا A kada im se neznalice obrate, on kažu neke spasa vama. To jeste, selam, to zove selam al mutareke, selam, to jeste uh, zanemaruješ njega i njegovo neznanje i njegov džehl. <clears throat> Allahu poslanik sallallahu alejhi ve kako stoji u hadisu od Kasme i Muhajmire kaže da je Lukman rekao svom sinu sine mudrost je sirotinju podigla na položaj kraljeva odnosno vlada, vladara kaže Lukman svome sinu sine ako dođeš na mjesto među skupinu ljudi nazovi im kaže selam a onda kaže sjedni pa ako budu govorili onome što ima spomen Allaha subhanahu wa ta'ala onda kaže neka imaš ti udjela u tome. A ako budu govoru o nečem drugom, kaj napusti promijeni to mjesto. Što znači gdje nema zikra, nema ni koristi za tebe. <clears throat> Lukman, kao što je kod Halda Rabija u predaj, kaj Lukman je bio abesinski rob, tesar, imao i kaže, svoga gospodara, vlasnika. Kaže, pa mu jednom prilikom rekao, zakolji mi ovcu i daj mi najbolje stvar, dakle, najbolji dakle, dijelove mesa od ovce. Kaže, pa mu je donio jezik i srce. Kaže, za ništa je bolje nisi našao. Ka nisam bolje ništa našao, ovo ovaj je, kaže, najbolje. Kaže, pa je prošutio njegov vlasnik. Drugi dan je rekao, za mi još jednu ovcu, donesem, kaže, nešto najbolje od ovci. Kaže, pa je halalte, najgore od ovci. Kaže, pa mu je donio jezik i srce. Kaže, učer sam ti rekao da neseš najbolje, pa je donio jezik i srce. Danas sam rekao da nes najgore, pa je ponovno donio jezik i srce. Kaže, ako budu iskorišteno dobro, ništa bolje od njih nema ako budu iskorišteni zlo, ništa gore od njih ne ima. Dakle, srce, najljepodavac jeziku. Kaže, sine moj, nikad se, kaže, nisam pokajao kad sam šutio. Ako su riječi srebro, onda je šutanje zlato. Odavde znači zlači se ta posljedica. Kaže, sine, čuvaj se zla. Tebe će kaj zlo zla obići, jer je zlo za zlo stvoreno. Zatim Ibn Ketir navodi priču Ashab al-Uhdud, dakle oni koji su spaljeni u kanalima, u suri Al-Buruž, gdje Allah prenosi od Suhejba da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao prije u narodima koji su bili prije vas, bio jedan vladar, imao je svoga vračara ili e, mađončara. Kaže, kad je ovaj ostari rekao je vladaru, ja sam ostario i približio mi se kraj života daj mi nekoga od omladine da ga podučim sihru, da ga podučim čaroliji. Kaže, pa mu je dao jednog dječaka da ga uči čaroliji. Kaže, kad bi taj dječak odlazio od kuće prema ovom sihrbazu i nazad, primijetio je pobožnog čovjeka kako se moli. Pa je, kaže, ušao u njegov šator i upitao ga šta je. Pa mu je ovaj objasnio da je bade samo Allah subhanahu wa ta'ala da je onaj pokornost Allahu i tako dalje, govorim Allahom smo na tevhidu, kaže, pa bi izgubio dovoljno vremena kod njega, kad bi došao u kući, zakasnio bi, pa bi ga istukli. Kad bi došao kod ovoga sihirbaza, i on bi ga istukli jer uvijek je kasnio. Kad krene od kuće, dođe kod ovoga vračara, pa zakrene kod sihirbaza, pa on ga uči. Pa automatski zakasni i kod njega, pa dođe kućka i dvije zakasnio. I on pita ovoga, dakle, pobožnog čovjeka, šta da im kažem? kaj tuku me svi. Kaže, kad uđeš sihirbazu, reci, porodica me zadržala, izmetio sam ih. A kad uđeš kod porodice, reci, zadržao me sihirbaz, učio me. <laughs> Kaže, pa su ga pustili jedni i drugi. Jednog dana, kaže, kad se vraćao kući, neka životinja se ispriječila na cesti, i niko nije smio da prođe od nje. Kaže pa je dječak uzeo kamen i rekao, gospodaru moj, ako ona je pobožni čovjek u pravu, ti men kaj daj da ja ovu životinju ubijem. Kad je bacio s kamenom je ubio životinju. Nakon toga, on je, dakle, Allah SWT dao moć da, ili mogućnost da liječi različite bolesti. Pa bi ljudi dolazili sa onaj hedijama, on je odbio hedije i nije prihvatao. Kaže, jedan od sluga vladara, je imao svoga e, savjetnika slijepoga. Pa je ovaj dječak rekao, ja ću te izliječiti, ali da povjeruješ ono što ja vjerujem. Kao što vjeruje u svog gospodara. Koji kaže ovoga, toga, toga, ne. Kaže, je moj gospodar Allah. Kaže, dobro. Hajme, kaže, izlijeti. Kaže, pa ga je potro počma, on je progledao. I kad je vidio ovaj vladar da je ovaj progledao, kaže, kako si progledao? Kaže, izliječio me taj i taj. Kako ti izliječio? Kaže, tako i tako. Prvo nije htio reći, pa ga je mučio dok nije priznao. Kad je priznao, onda je rekao, dajte dijete, kako ste ti naučio to? Kaže, naučio me taj pobožni čovjek. Kaže, dovedite njega. Kaže, imaš li gospodara mimo mene? Kaže, imam. Ko ti gospodar? Kaže, Allah. Pa jesam ja taj? Kaže, nisi. Moj gospodar je Allah. Kaže, pa ga je mučio da napusti svoju vjeru? Kaže, nije htio. Pa je rekao, kaj doneste tester pa ga rascijepte od glavi dok se nisu oba dvije, dakle, oba dvije polutke raspale. Kaže, pa onda svoga onoga savjetnika za ono što je bio slijep. Kaže, hoćeš li ti ostaviti vjeru od dječaka? Kaže, neću. Kaže, pa i njega je raspolovio. Pa kaže, dječaku, hoćeš ti ostaviti tu vjeru? Kaže, neću. Kaže on slugama, vodite ga pa ga bacite sa vrda. A on reče, gospodaru moj, zaštiti od njihova zla. Kaže, pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da se brdo zatrese i svi su sa brda pali u ponor i svi izginuli, dječak se vrati ovom vladaru. Kaže, gdje, gdje ti je družina? Kaže, Allah je kaže, sve uništio. Kaže, vozite ga na more, u dubine, ako ne bude htio ostaviti vjeru, bacite ga u dubine, nek se uguši. Kaže, pa je opet rekao dječak gospodar moj, sačuvajmo njihova zla. Kaže, pa se more zatalasalo, svi su popadali sa lađe, pogušali se, samo se on vratio. Šta je, kaže, bilo? Kaže, Allah me zaštitio, svi su, kaže, pogušali se, ja sam se vratio. Kaže njemu on, dječak, nećeš me, kaže, moći ubiti sve dok ne povjeruješ u moga gospodara ali ćeš, kaže, uraditi vaku. Okupit ćeš, kaže, narod u jednoj velikoj dolini. I kaže, kad se skupi narod, uzićeš moju strijelu i rećeš u ime gospodara dječakova. I kaj ta strijela će me, kaže, ubiti. Kaže, kad se okupila svjetina, kaže, bismillahi, i onda je, kaže, e, bismillahi, rabi gulam. Kaže, ima Allaha, e, dječakovog gospodara. I kao palio strijelu, strijela ga pogodi, dječak je stavio ruku na mjesto strijele i umro kad su ovi ljudi vidjeli šta se desilo, svi su rekli, vjerujemo u gospodara dječakova, ne vjerujemo više u tebe. I on njima kaže, zar ne vjerujete u mene, kad ne vjerujemo, onda je on naredio da se iskopaju kanali i da se naspe ulje u kanale, da se zapale i da budu bačene svi vjernici u te kanale. Kaže, jedna od tih žena je bila žena sa, jedan od tih ljudi bila žena sa djetetom, dojenčetom, pa je došla i, i, bi i ne bi. Dakle, i bi se bacila i ne bi bacila. Kaj pa je pa dijete progovorilo, majko, strpi se, mi, ti si na istini. Kaže, pa se bacila sa djetom. Onda ovdje, dakle, spominje nekoliko predaja, sličnih predaja i događaja, kaže Ibn Kethir, vjerovatno da se dešavalo u raštim periodima kod rašti vladara, raštim narod, narodima, slična kazna. Ali Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo ashabu luhdud, dakle, oni koji su dakle, stajali, čomili, znate, onaj zapaljeni kanala, da je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo kao, dakle, priču, a da rašti događaji onako kako stoji u raštim predajem na našim mjestima. Mi ćemo kasnije doći ovo spominje ovdje ovu priču, ne, da je ne ponavljam, spomenut ćemo i kad budemo došli do Konstantina, onoga graditelja Konstantin grada. Ibn Kathir navodi dakle, nekoliko predaje da Allahu poslanih sallallahu sallam rekao Bismillah. Hadithu anni Hadithu anni walau kaže govorite od mene u ratu kezibu alej, a nemojte kaže o mene lagat U men kezibu alej muta'amiden fretebeva meqadahu mine nar. kunam ina je namjerno slaži, nek se pripremi mjesto u vatri. U hadithu an beni Israil wala haraj Prenoste od bani Israila i nema, kaže, smetni. Kaže Allahu poslanji sallallahu alaihi sallam, La taktubu anni shay'an gajra al-Qur'an, fe men ketebe šejen gajra al-Qur'an, fe Nemojte zapisivati od mene ništa mimo Kur'ana, a onaj ko bude pisao nešto mimo Kur'ana, neka to izvrši. Abdullah ibn Amr ibn As kaže, čuo sam Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam da je rekao, belegu anni u alavaje. Dostavite od mene makar jedan ajet, وحدثوا عني وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج prenosite od Benu Israila i nema smetnje. ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ko na mene slaže namjerno nek se pripremi mjesto u vatri. Kaže Abdullah ibn Amr, bili smo sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem, pa nam je govorio tokom noći o Benu Israil dok ne bi osvanuli. I ne bismo, kaže, ne pokrenuli se dok ne bi proučio ezan. Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio prenosite od Benu Israila, ali nema smetnje. Kaže Ibn kesir Ovdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u različitim predajama govori da nije zabranjeno prenositi od ehl kitabija ono što odgovara u islamu, to jeste ako imamo uporište u islamu i ako stvari su prihvatljive u islamu, u kojima nema laži, u kojima nema kufra širka, da nema smetnje se prenosi. Zato Allah poslanik sa se upozorava, a onaj ko na slaži, dakle ako prenesete od njih, a to bude laž, onda ste slagali na mene. Kaže Allah poslanik sa Allahom i selem, إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. Ako vam budu govorili أهل kitabije, nemojte im, kaže, vjerovati, nemojte ih ulažu tjerivati. Nego recite, amena billahi wa kutubihi wa rusulihi. Vjerujemo Allaha, njegove knjige, njegove poslanike. Fa in kane haqqan, lam tu kezibuhum. Ako bude istina, nećete ih utjerati u laž. Wa in kane batinen, fa lam tu sadiquhum. Ako bude laž, nećete im vi povjerovati. Jednom prilikom Allahom poslanik sa sam vidio kod Omera ibn Hataba dilove onaj e, knjige od prethodnika, pa kaže, kada je čuo Allahom poslanik sa Omera kako čita, kaže Omere, zar zamuckuješ? Kaže, gunđaš, zamuckuješ sa, tom, sa, sa time čitanjem. Naljutio se Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam. Tako mi kaže, on ga učuje ruci moja duša, došao sam vam sa čistim jasnim dokazima. Nećete me kaj nijačem pita, a da vam neću odgovoriti po istini. Kaže, zar želite u ovo da lažete, da, da onaj ne vjerujete, a da u to povjerujete. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, da je Musa živ, ne bi mu preostalo ništa drugo nego da me, da me onaj slijedi. Kab al-Ahbar je bio jevrij koji je primio islam vrijeme Omer radijallahu anhu. Kaže Imam Bukhari da, je, da su govorili, neki predaje su govorili, prenosili u Medini od Kabul Ahbara, kaže, bio je najvjerodostojniji prenosilac kaže u ma zalike kunna neblu alejhi al-kazib. I pored toga što je bio iskren i što nije imao lošu namjeru, puno puta bi nam prenio, kaže, predaje koje su bile laž. Kaže, kunna neblu, bili smo iskušani njegovim, šta? Lažima, jer on je prenosio Benu Israila. Ali nije imao namjeru da prenese laž, nego je mislio da prenosi isle, istinu. Ibn Abbas kaže, kako ste pitali sledbenike knjige o njihovim knjigama, kad je na vašeg poslanika spuštena knjiga, kao zadnji i zadnja. Dakle, zadnji poslanik i zadnja knjiga. Ovdje sad Ibn Kathir navodi puno priča, puno hadisa, priča o Džuređu. To znate iz, iz hadisa, ja, ja sam ove stvari morao preskočiti. Zatim trojica koji su ostali u pećni kad je kamen zatvorio, zatim trojica slijepi, gubavi i čelavi kojima je Allah smrta dao i metak. Zatim hadis priča onome koji je dao svome prijatelju hiljadu zlatnika, pa je on postao moren, pa su tu i zlatnici mu došli. E, ovi sve hadise sam morao preskočiti, da ne bi se ponavljali, jer ima previše onaj poznati stvari. Ibn Ketir kaže kako su Ehl Kitabije promijenili prirodne knjige, to jeste objave. Kaže, što se tiče jevreja, Allah subhanahu wa ta'ala kaže ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَصِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ Mi smo Musa'u dali knjigu tamamen, upotpunjenu, ala alladhi ahsana wa tafsilan. Dakle, na najljepši način, tafsilan, pojašnjena. Likuli šej, o svemu je imao pojašnjenje u njoj. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže, reci ko je objavio knjigu koje, sa kojim je došao Musa, kao svjetlost i uputa ljudima, teđalunehu karatisa tobduneha u tuhfune kethira. vi, kaže, dijelite u dijelove, nešto, kaže, ljudima pokazujete, nešto krijete. Ibn Kathir kaže, kako su jevreji izmijenili te vrat? Vama je, kaže, poznata priča, poznata je priča o kamenovanju, dakle, kod imama Buhari, i imama muslima, o kamenovanju e, bludnika i bludnici. Naime, su jevreji došli kod Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, i rekli, ovo dvoje su počinili zinaluk, hoćemo da im presudiš. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Kul fetlu, fetu bi tevrat fetluha in kuntum sadiqin Reci im neka donesu tevrat neka ga uče ako istinu govori. Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi rekao šta nalazite u tevratu? Kaže Pa su doni, doveli su Abdullah ibn Saraju, Abdullah ibn Saraja, momak koji je čitao Tevrat, kaže pa je čitao ajete o, o, o o bludnicima i kamenovanju, kad je pa je stavio prst na ajet gdje se govori o kamenovanju, pa je onda prešao na sljedeći. Kaže Ibn Ketir, prethodni i poslije toga ajet su bili napisani rukama. Pa je Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, rekao, rekao Abdullah ibn Suraj, digni prst pa pročitaj to što je ispod prsta. Kaže, pa je on pročitao, bludnike i bludnicu kamenujte. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, zašto se to promijela Allahov zakon? Kaže, mi bismo kada bi neko siromašan počinio blud kamenovali ga. Kada bi počinio bogataš ugletnik, mi smo ga ostavili. Pa se kaže siromasna ljutel na nas. A onda smo napravili koncil i dogovorili se da kazna bude jedna. To jest da ih javno osramotimo, da im nagaravimo lica, da ih na pačke na magarce postavimo i da ih vodimo među masom ljudi da se znaju da su bludnici. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, vodite ih pa ih kamenujte. Pa je ne vidio poslanik sallallahu alaihi sallam, pa su kamenovali ovoga jevreja i jevrejku. Kaže Ibn Kathir, iako većina te vrata nije izmijenjena pisanjem, to jeste većina te vrata ostala kakva jeste, istina je do dan danas, osim što su oni dodali i propise mijenjali. I na taj način su izmijenili onaj te vrat. Čak što više, e, naši pravnici govori, recimo Hanefije smatraju da te vrat nije dozvoljeno dirati dok je čovjek džunop. Ako čovjek džunup, ne smije dirati te jer on kaže to su ipak Allahom subhanahu wa ta'ala riječi. Zatim priča o žrtvovanom sinu. U Kuranu mi znamo da je žrtvovan ko? Ismail, ali islatu wasalam. A oni su, kaže, među deset zapovjedi koje su bile naređene, rekli su da, su, da je žrtvovani sin bio Ishak. Jer u Tevratu stoji, i žrtvu svoga jedinoga sina – A kod njih u istoriji poznato da je prvi rođen Ismail, ali i slatu selam. Kako će žrtvovati svoga jedinog sina ako već ima koga? Ismaila, da bi to trebao biti Isak. Nego su znali da je Ismail, ali su oni iz ljubomore prema Arapima tvrdili da se, da, onaj, da se radi o Isaku. I tako slično, dakle, Ibn Kathir kaže tu slični i njima slični primjeri u Tevratu. Što se tiče kršćana, kaže njehova četiri evanđelja, od Marka, od Luke, Mateja i Ivana, su mnogo više izmijenjeni, u njima mnogo više nedostaje stvari i mnogo više promjenuje stvari nego što se može to spomenuti za te vrat. <clears throat> Na primjer, njihov namaz prema istoku, prema suncu. Nije bilo tako naređeno, nego su oni to uveli. Zatim, slike po crkvama bile su im zabranjene, oni su uveli, spomenuli dakle, razloge kad i kako se to desilo. Zatim, prenijeli su svoj post samo u proljeće. Dok se post mijenja tokom čitave godine, oni su svoj post smjestili u proljeće i povećali su ga sa 40 na koliko? Na 50 dana, kršćan dakle postoji 50 dana. Bila im je zabranjena svinjetina, oni su ju halalili i dan danas je jedu. Zatim kaže, tako, takozvano veliko povjerenje, Ibn Kethir kaže to je bila najveća prevera i poženje, poniženje u istoriji čovječanstva. Naime, Konstantin je sakupio 318 monaha i četvorcu kardinala i onda saslušao njihove rašte priče da vidi šta on njemu nude i to 300 godina iza Isala i Satu Jer se je evanđelja pošla razilast, njihove se priče pošle, počela razilaziti jedini među njima je došao dakle, sa istinom, a Abdullah ibn Arius. Kaže, Abdullah ibn Arius je govorio, Isa je Allahov rob, sin Merijeme, poštene djevice koja ga je začela Allahovom riječu. I on je jedini bio šta? Musliman. 300 godina nakon Isa alaih sato Dok je Iskanders, Iskanderos, kako on ga ovdje naziva, kaže, tvrdio, kaže, tvrdio je da je on Bog ili Boži sin. Kaže, pa je onda naredio da se sakupe, da kardinali sakupe sve monahe koliko god da ima. Kaže, pa ih se sakupilo 318. A onda se u ražite skupine. U jednoj skupini je bilo 80, u jednoj 50, u jednoj 10, u jednoj 100 i ovama najveća skupina bilo je oko 200. Kaže, pa su ovi 200 slijedili Iskandarosa. Kaže, pa su oni pred njega iznijeli svoja mišljenja šta je bio Isa i ko je bio Isa pa je većina tvrdila da je on bio šta? Bog ili Boži sin. Kaže, pa je Konstantin rekao, gleda na to da je većina u pravu. Zamislite, pazite filozofije. Zamislite, on rekao, pošto je e, većina u pravu, ja ću, kaže, prihvatiti mišljenje većine i onda je, kaže, proglasio, ali pod uslovima. Kaže, hoću da po crkvama napravio je nešto oko 12.000 crkava u raštom, dakle, onaj svoje vladavni, i naredio je se po crkvama nasekaju freske da se spomene dakle onaj eh, on i sveci i koji kakvi dakle njihovi onaj velikani ima jedna slika mislim da je u, u Italiji freska u crkvi i na jednom stubu samo stoji ovako ruka zalijepljena. Zalijepljena. Kaže onaj, e, onaj džihad Turbani, kaže ova ruka pripada Abdullahu ibn Ariusu. Kaže, tu večer kad je bila ta velika rasprava pred Konstantinom, njega su čak i u istoriji izuzeli i svojih knjiga izbacili da se ne njegovo ime, dakle da ljudi analiziraju kroz istoriju koji je ovaj, koji je ovaj, koji je po, po likovima, iako su likovi svi, svi, svima slični. Kad njega su tad izuzeli i slika i freski po crkvama i uklonili su njegovo ime. A onda je, kaže, te skupine koji se razišle, dakle na tome njihovom konciliju, se dogovorili da se bori protiv Abdullaha ibn ovoga, kako sam ga spomenuo, Ariusa, pa su, kaže, njega i njegove sredbenike pobili i niko nije ostao muslimanom do pojave Muhameda sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu ala sidna wa nabina Muhammed wa Muhammed wa razakumullah khairal كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني